قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى بعقر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك جند الله إيجادي ستوديوز يقلسن زلالت يقلسن جهالت لنسن عدالت بو olam aro shariat asosi zolimlar jazosi mazlumlar qasosi dardlarga davo yiqilsin zalolat yo'qolsin jaholat tiklansin adolat bu olam aro shariat asosi zolimlar jazosi mazlumlar qasosi dardlarga davo kufr ahli o'lsin din izzatda bo'lsin hayot nurga to'lsin bu olam aro mujohid azoni futuhat zamoni azizlik nishoni da'vatga davo kufr ahli o'lsin din izzatda bo'lsin hayot nurga to'lsin bu olam aro mujohid azoni futuhot zamoni azizlik nishoni dardlarga davo kofirlar ayanchi mo'minlar quvonchi g'oliblik ishonchi bu olam aro xilofat shamoli bu tavhid jamoli tog'utlar zamoni bu dardga davo kofirlar ayanchi mo'minlar quvonchi g'oliblik ishonchi bu olam aro xilofat shamoli bu tavhid jamoli tog'utlar zamoni dardlarga davo tiklangan xilofat tog'utlarga ofat bu ulkan sharofat bu olam aro quvonchli bu onlar qirilsin yomonlar to'kilgan bu qonlar dardlarga davo tiklangan xilofat tog'utlarga ofat bu kelgan sharofat bu olam aro quvonchli bu onlar qirilsin yomonlar to'kilgan bu qonlar dardlarga davo atayna atayna بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشراب